Nu e noapte mai frumoasă cum e noaptea de Crăciun, când coboară între oameni Domnul cel preasfânt și bun, Bing bang, bing bang, toate clopotele sună bing bang, bing bang și anunță vestea bună bing bang, bing bang. Azi începe mântuirea bing bang, bing bang pentru toată omenirea.